บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดดอกซนยดดอกซนยดคำสันธานสี่บาลัชลาร์ดอร์ตบาลัชลาร์ดอร์ตเขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Televizyon açık olduğu halde o uyudu. Televizyon açık olduğu halde o uyudu. เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว Geç olduğu halde o daha oturdu. Geç olduğu halde o daha kaldı. เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้ว Kararlaştırdığımız halde o gelmedi. Sözleştiğimiz halde o gelmedi. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ Televizyon açıktı. O buna rağmen uyudu. Televizyon açıktı. O buna rağmen uyudu. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Geç olmuştu. O buna rağmen daha oturdu. Geç olmuştu. O buna rağmen kaldı. เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Kararlaştırmıştık. O buna rağmen gelmedi. Sözleşmiştik. O buna rağmen gelmedi. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถ O sürücü belgesi olmadığı halde araba kullanıyor. O sürücü belgesi olmadığı halde araba kullanıyor. ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็ว O yol ıslak olduğu halde hızlı gidiyor. O, yol ıslak olduğu halde hızlı gidiyor. เขาขี่จักรยานทั้งๆทที่เขาเมา O sarhoş olduğu halde bisiklet ile gidiyor. O sarhoş olduğu halde bisikletle gidiyor. เขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถ onun sürücü belgesi yok. Buna rağmen araba kullanıyor. Onun sürücü belgesi yok. Buna rağmen araba kullanıyor. ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว Yol ıslak. Buna rağmen çok hızlı gidiyor. Yol ıslak. Buna rağmen çok hızlı gidiyor. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน O sarhoş. Buna rağmen bisiklet ile gidiyor. Kendisi sarhoş. Buna rağmen bisiklet ile gidiyor. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย O üniversite bitirdiği halde iş bulamıyor. Kendisi üniversite okuduğu halde iş bulamıyor. เธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม O ağrıları olduğu halde doktora gitmiyor. Kendisinin ağrıları olduğu halde doktora gitmiyor. เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม o parası olmadığı halde araba alıyor. Kendisinin parası olmadığı halde bir araba satın alıyor. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว,แต่เธอก็หางานไม่ได้. O üniversite bitirdi, buna rağmen iş bulamıyor. Kendisi üniversite okudu. Buna rağmen iş bulamıyor. เธอมีอาการเจ็บปวด Onun ağrıları var. Buna rağmen doktora gitmiyor. Onun ağrıları var. Buna rağmen doktora gitmiyor. เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ Onun parası yok. Buna rağmen bir araba alıyor. Kendisinin parası yok. Buna rağmen bir araba satın alıyor.